İlel hak yolunda kalktık yama, tevhidle donandık Veziristan'da 11 Eylül ile doğduk dünyaya 11 Eylül ile doğduk dünyaya bir kartal misali uçup ölüme ölümlerden ölüm bendirmeye tattırdık ölümü Abedeye tattıracağız ölümü ABD'ye Kılıç olup keskinleştik kınında İki kardeş korkuyduk Fransa'ya Ölüm olup yağdık Charlie Hebdo'ya Ölüm olup yağdık Charlie Hebdo'ya Yas tutsun kafirler, bağlansın yollar, ateşler tutuşsun, yollar tutulsun, zalimlerin sonu. Cehennem olsun zalimlerin sonu Cehennem olsun kan yürüyen nehir ve denizlere Çığlık çığlığa ağlayan bebelere Yemin olsun intikamın gününe korku salacağız Korku üstüne yiğitler çarpışır Cenk var her yerde Kefensiz yiğitler şirki biçmekte Müşriklere ölüm vardır her yerde Müşriklere ölüm vardır her yerde Gök yarıldı kan kırmızı durmakta Kalktı yiğitler fedai olmakta Küfrün merkezlerin de patlamakta Küfrün merkezlerin de patlamakta Hür olup yıkandık Kanın seninde Ölmek varsa öldürmek elimizde Gam bilmeyiz feda Giderler bize Gam bilmeyiz feda Giderler bize Tarihten tarihe, dinlerden dine Korkuyu korkutan yürekleriyle Destan yazacağız Tüm arzı bende Destan yazacağız Tüm arzı bende Kalpleri ufuktur, gözleri güneş Ellerinde Kur'an, bellerde keleş Bilirler kafirden, olmaz ki kardeş Bilirler kafirden, olmaz ki kardeş Bilirler kafirden, olmaz ki kardeş